وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المنصور رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu ci gaba da karatun tafsiri yau tara ga watan Ramadan hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi da ashirin da biyar da watan ashirin da hudu da watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya. A muna tafsiri ko fasara za mu tashi aya ta ɗari biyu da sittin da takwas. Bari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da الفضل ويأمركم بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعلم البر ويأمركم بالفحشاء والله يعلم مغفرة منه وفضلا وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يرزقكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah subhanahu wa ta'ala yake idan yana muku alƙawari yana tsoratar da ku da talauci yana muku umarni da alfahari Allah kuma yana muku alƙawari da gafara da rahma Allah yana muku alƙawari da gafara da rahma daga wajensa kuma Allah kuma tsara mai yarwata ba ne masani الشيطان يدعوكم الفقر a wannan ayar wato tana fassara mana wajibin abin da yake faruwa daga dama daga waɗanda suke cin bayar da taimako saboda Allah subhanahu wa ta'ala الشيطان يمسكم الفضل والشيطان zai da tsoratar da kuka da talauci ku kuka bayar kudin ku zai rabu Kun kuka bayar za ku da talauci amma a lokaci ne ku zai tabbatar da ku da abubuwan alfasa. za a zo mutum yana tsoron ya bada sadaka amma baya jin kashi jin jiki ana rawa yana lura ya ba da sadaka amma da yake zuwa ya wani ya fi ko ya shafiya ko ya tsaye bayar da cikin abubuwan da Allah subhanahu ga ta'ala baya domin Allah subhanahu ga ta'ala ne ba shi ikon amfani da dukiyarsa cikin abin da Allah yake so ba sai Allah ya jarabce shi da saka kuɗi cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala baya wannan shi ake fara wa ilmul fatra wa ya'muru bil ma'ruf yana tsoratar da su da talauci yana cewa in kuka yi ba da kudin ku za ku talauci amma kuma a lokacin da yana kyautata muku munanan abubuwa waɗanda Allah subhanahu wataala ba ya so sai su je suna saka kudaden a cikin abin da Allah bai yarda da shi ba Allah ya yi kuma suratan min wa fadla Allah subhanahu wataala kuma yana muku alƙawari idan kuka wato shi wa'ada anan yana da ma'ana kala biyu wa'ada da au'ada a shekaru ya tsiru a shekaru yana tsoratar da su don a shekaru ba zai iya samun mutum talauci ba sura sai ya zama yana tsoratar da shi da talauci wasu malamai su yi amfani da wannan ayan ta sai wani yana nufin talauci ya ga arziki domin da abin da ke ke tsoratarwa da shi to wannan abin a babban a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma dai wannan ba hujja ba ne. da talauci da arziki abin da yake wasu yawan hadisan da ake kawo wa na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi da talauci a cikin arziki da koko da sauran makamantan su ne duka hadisai ne wanda ba su inganta ba a cikin su watan da talauci da arziki abin da ake so abu idan Allah ya azurta mutum ya yi nufin mutum da arziki to ya bada haƙƙin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan arzikin kuma ya gode wa Allah idan Allah subhanahu wataala ya jarabci mutum da talauci ya bada haƙƙin Allah subhanahu wataala a cikin abin da ya sami kansa kuma ya yi haƙuri wannan shine abin da ake nema daga kake amma maganar shi fifiko wannan akan wannan duka ba abu ne wanda yake misali kai tsaye za ya cewa kaza ya fi kaza ba ya da kace da ya mutum ne mu'amala da halin da ya sami kansa والله يدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah subhanahu wa ta'ala yana muku a alƙawarin gafara da falala wasu malamai suka ce abin da ake nufi da falala a nan shine abin da Allah subhanahu wataala zai kara lullunta maka saboda bayar wani kai dan Allah kuma da kuka sani hadisi ya inganta babu garin da zai waye kafin sai Allah subhanahu wataala ya tafi mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa ya Allah duk wanda yake siyarwa ka ƙara lullunta mata ka kara ba shi karka bai ya rasa sai kuma yana cewa ya Allah duk wanda yake hanawa ka fata masa dukiyarsa ka lalata masa to kaga wannan abin da Allah subhanahu wataala yake mabawa to Allah zai raya masa albarka ta. kuma mun fadi a baya ba dole wannan albarkan sai a cikin abin da za a yi da yake kai ba sai albarkan a cikin albarka jaban yaya ne Allah zai abu zaki yaya masu albarka masu tausayi iyaye sai albarkan a cikin rukun asiri ne sai rayu in ya rasa lokacin da zai rasa sai Allah ya kai masa da wani cikin zuri'ansa wanda zai rungume shi ya rike kawainiyarsa har Allah ya dawo masa da rufin asiri har kuma an zuwa ga Allah Allah dai yana da hanyoyi da yawa da yake saka wa bayin sa يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah subhanahu wa ta'ala yana bada hikma ga wanda duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada hikma ko duk wanda aka bai wa hikma lalle an bai alkhairi yawa babu masu wa'azuwa da wannan babu masu hankaltuwa kai wannan sai ma abuta hankula a hikima hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ga wanda ya kuma malamai sun yi sama gangaro akan me ake nufi da hikima wasu da ce hikima yana nufin annabci ba amma dai anan an san ba da annabcin ake nufi ba dan magana ne da dukkan kuɗi ne wasu da ce hikima yana nufin gane abin da ya kamata Allah ya ba mutum baiwa gane me ya dace da me ya dace Imam Malik Allah ya kara masa yarda yace abin da ake nufi da hikima ne Allah ya azurta mutum sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi cikin cikin addini ya fahimci addini sannan ya azurta shi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rashin barin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ma'rifatu billah wa kitabihi والثقه في دينه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم yace abin da في nufi da da haka kuma wannan kuma ka kalla musamman cikin din nan za mu ga cewa Imam Malik da Imam Bukhari ne na na na na karshe ya yi amfani da hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya hada da wannan ayan sai ya fassara me ake nufi da hikma domin wannan ayar ta ce yuti hikmata manjata wa man yuta hikmata faqad utiya khayran khayran ko san hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridu Allahu su kan khayran yufassir So to haka to da khayran wanda yake samun ne da tasiri hikma wanda yake samun tasiri da hikma shi ne shine cikin kenan hikma wanda yake samun ka. shi tafi khairan wanda yake samun shi ne tafi ko da tafi shi ne wannan a fasara Imam Malik ne wallahu a'lam salat ya alil dai hikma a fahimta a cikin addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai zama yana haskaka wa bayinsa ina fahimtar abin da ke da wani mai karatu da yawa ba zai sami dukkan wannan ba saboda koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jijiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani shi tsoron Allah ko da wata kuma wa aljinu kun babu malamai sun ce wannan ba cikin sharafi da jawabin sharafi ne? amma in ka kuma Allahul Qur'an ne sharafi da jawabin sharafi saboda haka a idan mutum ya ji tsoron Allah, Allah kuma ta zai ba shi wani haske da zai zama yana fahimtar abubuwa wanda wannan shi ne hikima ɗin wallahu alam. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا wasu malamai suka ce a nan ana nufin ne saboda mun kalla ayoyin gaba ana magana ne akan kyautatawa mabukata da sauransu saboda ana nuni ne da hikiman da ke cikin wannan tsarin na musulunci na mai arziki ya tausaya wa mari hali ya taimake shi to in ta gane cewa wannan abu zai ce maku tsarin rayuwa to kaga wannan hikima mutum hikima da wannan ta in ka gane cewa idan mai arziki ya tausayawa mariyaci wannan zai cire hasada zai cire bakin ciki zai cire kashi daga dukiyan talaka akan mai arziki to za ka cire rayuwa da kara nagarta sai ya zama talaka ba irin da kashin zuciyar mai ci sai a zama an samu zumunci da cewa ta yi kyau to idan ka mutum ya sami wannan hikiman fahimtar wannan to lallai ya sami alkhairi mai yawa wanda dai kamar yadda kuke duka yana magana cikin tsari da yake cikin wannan kyautatawa da tsani da addinin musulunci da alƙur'ani yake ta mana bayani a cikin wannan ayoyin na وما أنفقتم من نفقة أو نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنفسهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار Allah subhanahu wa ta'ala yake babu abin da za ku ciyar daga za ku bayar daga wani abu da za ku ciyar da shi ko min cancantan sa ko wani abu da za ku ba ku ciyar da shi ko min cancantan sa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kuma azzalumai ba su da mataimaka ma an fakku min nafaqati za ku ciyar da wani ciyarwa za ku ba da wani abu ko min kankancin a matsayin sadaka a matsayin taimako a ce sai za ku same a wajen Allah kamar da yadda Allah ya faɗa mana a baya wa asirin salata wa atu zakata wa ma tunfiqu min khairin wa asirin salata wa atu zakata wa ma an fakku min nafaqatin وما أنفقتم من شيء فهو يجزيه والله هو خير الرازقين wannan ma aya ce akwai kuma ayar suratul baqara a a take wato duk abin da ka bayar a Allah subhanahu wataala zai fata maka zai baka abin da zai mayar maka ranar tashin kiyama wannan abin yana nan a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya yi amfani a cikin wannan ayar da bi wanda suke nuna tausayi amma an fakkun min nafaqatin aw nazaqtum min nazrin watan ba fa ana neman ku ba da duk abin da kuke da shi bane wani fasin abin da kuke da shi ake so ku baya. ku bada daga wani abu ne daga cikin abin da kuke da shi na zuciyar to rata an ka san ake nema ka tare in dai ka bayani ne ake nufi da ko ko wani nisba ake nema daga cikin abin da alƙalla a matsayin farin shi kuma nazar abin da ake ci da shi nan ya fara zuwa a cikin wannan zuwa? shine mutum ya yi wa Allah subhanahu wataala alƙawari zai wa Allah wata ibada wanda Allah subhanahu wataala ya yi masu aikata masu cikin irin wannan alƙawari idan sun yi yukuna bil nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira watan mutane ne wanda ake cika alƙawari in sun yi wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara an yuti Allah fa yuti mutumin da ya alƙawari zai bauta wa Allah zai biyayya da Allah to ya cika wannan alƙawari mutum ya yi alƙawari galiban yana faruwa akan wani abu mutum sai Allah ya bani kaza zai yi kaza in Allah ya bani kaza ko kuwa aka nan kawai yake ni zan dauki wata ibada musamman da zan rika yi wa Allah na yi alkawari a kai na zan rika wannan ibada duka dai wannan ana kiran shi nan malamai suna gudun dan adam ya daura wa kansa domin alƙawarin Allah ba a wasa ne alƙawarin Allah shi ne mafi cancancin abin da ya kamata bawa ya cika to amma in har mutum ya ɗauki irin wannan alƙawari to dole ya cika wa Allah subhanahu wa ta'ala alƙawarin sa dan zo abin da yake larabawa suna da cikin kafin musulunci wato cikin kafin musulunci sun kasance suna irin wannan nazo da su ce in sun sami abu kaza za su kaza Ko kuma addinin musulunci bai cire shi ba a ya ma da shi masu da cikin lalle an sa bawazu kada ya zama abin da za ka yi nazari ya zama abin da za ma farilla ne a kanka in na yi sami abu kaza zan je masallaci in sallan azhar sai da masallan sallan azhar farilla ne a kanka babu kafin ke nazari ko ko kai ya zama abin da wasila ce zuwa ga ibada shi kanshi ba ibada ne wanda yake ana nufan shi da kan kansa ba kamar mutum ya ce in ya sami abu kaza zai yi alula to kaga alula ibada ce amma ibada ce wacce ake yin ta don yin wata ibada to da ba za ki iya nazar da irin waɗannan ibadan ba ha kuma kai ya zama cikin sabon Allah ne wannan bayyananne ne idan mutum ya yi nazari da abin da sabon Allah ne to laifi ne ya cika wannan alƙawarin nasa to haka dai akwai zaruka amma in dai ba haka bai zama ibada ce cikakkiya kamar yadda sai na Abdullahi ma Amr bin al wanda ya alƙawarin zai rika azumi ɗaya ta ɗaya har bayan rauni kuma bai daina wannan alƙawarin da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci da cika shi saboda ya san cewa alƙawarin da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wannan ya zama wani lokaci yana ɗaukar kwanaki ya azumi ya ɗauki kwanaki ya da adadin kwanakin da ya azumi saboda ya riga ya yi alƙawarin da Allah ba zai saba wannan alƙawarin da yayi وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم lalle Allah subhanahu wataala ya san wannan abin da suka yi ya san niyyar da yasa suka yi kuma shi ne zai saka muku akan abin da suka yi wa ma li zalimin min ansar wanda suke azzalumai ba su da mataimaka anan Allah subhanahu wataala ya yi mana duni kaga ka'ida in a siyasi ne a magana na da naka za a yi tunanin a ce wa mali ne da zan nasiya saboda ana magana ranar tashin kiyama ne Allah fa inna Allah ya alamu zai saka maka to amma dan an nuni da cewa mutumin da yake taimako a nan duniya tun a nan duniya yana samun mataimaka mataimaka kuwa ko da ba za ki yi sake su dauki na su ba shi ko da mataimaka ne in suka ji wannan niyyar su take su tsaya su ce ba za a cutar da shi ba saboda yana taimakon mu ko kaga ai wannan nau'in taimako ne ko ko a a mace mata ne wanda zai ta masa addu'a ba tare da ya sani ba shi ba da gaibi ta addu'a Allah ubangiji ta taimaki ne Allah ya hale shi arzikin sa in suka ga dukiyarsa su tsaya su tabbatar Allah a an kiyaye wannan dukiyar ba a cikin da ba misali motar da suka gani akan hanya ba za ku bari wani abu da cutar da ita ba ta shanu da na kiwo misali suka gani ba za su bari wani abu da cutar da waɗannan shanun ba don mai taimako ne to kaga duk mutane sai su zama amfani. wani malamin yana ba da misali ya ce a da yake al'adar larabawa saboda karamci sukan wani sanuwa guda sai su wannan sanuwar na talakawa ne duk mai su irin min halin nan da sahabbai suke yi da ake ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to laraba suna da wannan al'ada sai su ware sanuwa guda sai su wannan sanuwa na mutanen kauye ko na mutanen gari duk ne so in bai da shi ya zo ya tatsi nonon ta Da ta nan kutraha a gari tana ciwo duk wanda ya yi da shanun sa wannan nonon ta ba na siyarwa ba ne na jama'an gari ne to za ka samu irin wannan shanun a cikin larabawa sun kowace sanuwa lafiya saboda kowa kuma yana son ta zo in ya ga tana cin ciyawan gidansa ba zai damu ba in ya ga ta ji gidansa ko ta taka masa wani abu ba zai damu ba sai yana cikin wannan samuwar ta wuce gaba domin shi ita ya ba da ita taimako ga jama'a gaba ɗaya to da sai duk a zama ansar cikin wannan samuwar duk da yana da damu da yawa amma inda adadin danta ita ake ma addu'a ba sauran samun ba saboda ne ne saboda amfanin da ake yi da wannan samuwar kafa to saboda haka sai zama amsar kun wannan mai samuwar sai Allah kuma ta ya mana shi mutumin da yake bayarwa cikin Allah yake sadaka yake taimakon mara su to yana da amsar da yawa wanda ba ma a gaban sa ba suna kare shi ba a gaban sa ba suna addu'a gare shi ba a gaban sa ba suna addu'a suna kare dukiyarsa sabanin azalimi sallallahu alaihi wasallam إن انفقوا الصدقات عن وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير in ku sadaqati fa iman Allah subhanahu wa ta'ala yake idan kuka bayyana sadaka madalla kuka yi addini madalla wa in tukuwa wa tukuwa al-fuqara'a idan kuka koya kuma sadaka ku kuka baiwa fakirai mabukata fa huwa khayrun lakum to wannan shine mafi alkhairi gare ku ويكفر عنكم من سيئاتكم الله سبحانه وتعالى زي كفر مكو كذكتم ليس كل كل كتم ذنوبكم والله بما تعملون خبير لله الله سبحانه وتعالى masani ne akan dukkan abin da kuke aikatawa watan akan ku cikin bayyana sadaka ko cikin koya sadaka a kamar yadda sani sadaka kala biyu akwai ta wajibi akwai ta mustahabi sadakan wajibi to abin da aka fito a kan sa shine bayyana shine bayyana shi ayi ta a bayyane shine zakka nan ko ayi ta a bayyane kowa ya san cewa wani ya fitar da zakkansa ya sa ma a sunna ake da sa'i ko manzo Allah sallallahu kuma wasallam fara mata sa'i sai samu azumu jabal da ya aike jama'a ah ya gaya masa duk abubuwan da ya gaya masa da ke ce inna Allah farada alaikum zakatan tukhadu min ajliyakum wa bi amwalikum tukhadu min ajliyakum wa turaddu ala fuqara'ikum ana karɓa daga wajen masu halin ku ne a mayar wajen talakawan ku kaga wannan abu ne da ake yin a bayyane kuma ake son bayyanawa ba ba sadaka ko dukkan ibada ta farilla an fi son ta a bayyane maganci gida ibada ce da ake son a bayyana saboda sauke ta daga cikin zimma da kuma kawar da wannan hassadan da wannan kashin na talakawa kaga idan mutum yana zama yana mutumin kirki yana taimako amma a boye shi ba wanda ya sani suna mai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaqatu sirri tutbi'u ghadab ar-rabb da ake yi a boye tana kwantar da cikin Allah subhanahu wa ta'ala wajen azaban Allah kuma da sun cikin da ke jira wa Allah to abin da kuke ke haifarwa ake nufi ba kalmar kuke ita kanta ba wato abin da kuke ke haifarwa a kan dan adam in yi, to yana haifar da kishi ba yana haifar da wani azaba ko wani abu to tana kwantar da azabar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halitta idan mutum yayi a ya ba wani ya sani to amma abin da ake so da wannan na koyar shine ya zama a sadakar nafila wajen ba ta farilla ta da an fi son a bayyana ta amma ina fita ta sunna wacce kuke ba ta da ba to babu laifi ya zama an koyi wani hadisi suka mun sani ko a cikin sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu inuwa da inuwan ranar da babu wasu inuwa sai nasa na karshen su rajulun تصدق بصدقة فأحصاها حتى لا تعلم ولا تعلم ثماره ما أنفق يمينه ولا نعم ما أنفق يمينه وعشان ما أنفق يمينه وعشان sadaka به صدقة ya koya صدقة Har أن hagunsa bata san abin da hannun damansa ta bada saboda ana son ko ya sadaka idan ya zama ba sadakan farinta ba amma idan sadakan farilla ne to an fi son bayyana saboda haka malamai su ce kinki duk sadaka kashi da kin mayi nan ana maganar sadakan farilla ne wa in su kowa wasu kuma su fara a ga kai ko zaku ana nufin sadakan sunna wasu man ta ta duka ana nufin da farilla da sunna duka an so boye kamar yadda muka faɗi a bayan Imam Malik yana cewa a cikin a sanar da shi hukuma da wanda suka san haƙƙin wajibi a kansa amma wajen bayarwa kare bayar da haƙƙinsa ya wakilta wani bayarwa saboda gudun cuta saboda gudun almanu wal aba a cikin bayarwa da zai iya faruwa daga gare shi ga waɗanda ya ba Usman na suka ce har da su ce mai shi kuma idan ya zama bayyanawa shine abin da ya amfani to babu da shi a bayyana idan mutum ga sadakarsa amma wani dalili ya sa akwai bukatun a bayyana misali illa saboda kadda a wasu a canza a wasu a faɗaitar da wasu a kan su aikata irin wannan to babu da shi sai ya san cewa ya wadatu da gariya ya san ba ya ya kuta afwan da gariya babu ne cikin wannan abin da zai yi to babu da shi a bayyana sanaka din domin a canza a wani shi ma akan aikatawa wannan ba laifi bane watan gaya da kullum ne da aka fadan ne a kai in ku kufar ka da rikin bai wa in ku kuha wa ku kuha ku qara'a wa huwa khairul lakum wa yakfir ankum bi sayyi'atin anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana wani hukunci ne ne bai wato tuha wato tuha a akwai bambanci tsakanin wato tuha da wato tuha Ya da ce wato tuha shi ne ka je ka sami da a inda yake ka ba shi ka sami shi a inda yake ya zama ka ba shi wannan dukiya to idan mutum ya zama yi haka to ya yi wajibi ba ka bai da har sai ya taso da kansa ya zo ya nemi ka danyen karɓa ya zama da dinki a cikin bukatun da mun ba da kisa mutum da wani mafi ya zo masa ko ya kawo masa amma yana kuka saboda sai da ya bai da har yanzu ya tona asirin kansa sai wanda ya sa za mu ga ayoyin gaba Allah san tana ga mana sai ko sun mabukaci dan kamar ta ce ya zan yi gani shi sai Allah ya ja maka ga yanda yake da yanda yake da yanda wannan duka a kamar yadda muka sani muka faɗi kuma a baya wato hukunta hukunta sai wanda Allah ya da shi ma tana da shi ma mabukacin ya rike abubuwa wannan wato kowace a matsayinsa ya rike wajibi ya sa malamai suke cewa mutumin da ya yi sadaka idza da sadaka bi sadaqatin fasuha wa in tudika alayka bi sadaqatin fasuha idan kai ka ba da sadaka to ka koyi sadaka amma idan kai aka ba da sadaka to ka bayyana sadaka ka faɗi a kan cewa wani ya ba ta. saboda alaman godiya shine sai mai cewa wannan ya ba da kai rashin fadi da rashin godiya wanda yake zama wani nau'i na kusurci daga gare ka kamar yadda shi kuma alaman ikhlas shine kada ya bayyana yayi saboda shi ma haka wajen bi a karfafin da bi a bayan ba ana nufin shi ne mutum kamar yadda yanzu sai muka mai da barin sana'a da yawa za ku zo su tare sun mai da abin kamar kasuwanci yana tara ya karbi na wani ya yana ma da jet ya san ranar da alhaji wani yake bayarwa da ranar da alhaji wani yake bayarwa ai ta tara da kanta an su a hakika amma kuma saboda zuciyar ba ta dace ba ko kuwa a yake za mu magana insha Allah daga baya akan wani ne matalaucin da ya tantance a bashi to gaskiya ba ana nufin mutanen da su mai da bara sana'a ba ne ba ana nufin masu sana'a bara ba ne ana nufin masu bukata na gaskiya ne bukata sadiqa irin waɗannan su ne za a ba idan suka bayyana su suka ba su to a daidai ne idan kuma suka koyi shi ne mafi alkhairi gare su bari su kuha wasu kuwa su tsara a zuwa kai da kuma kafir an su min sayyi'ati Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan yana kankare muku daga cikin zunubi kada mu dauka kada ka yana kankare dukkan zunubi a sadaka yana kankare ko su ne daga cikin nau'o'in zunubai amma akwai nau'o'in zunuban da sadaka baya kankare sura ka dai kankare wasu daga cikin sassan zunuban mutum wallahu bima ta'maluna qadir Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan yin kowa cikin abin da yake aikatawa na'am ليس عليك ولكن الله يهدي من يشاء وما ينفقوا وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون ليس عليك هدى سيدي انت بارع عشان تظلم ولكن الله يهدي من يشاء سيد الله سبحانه وتعالى في سيدي الدولية وما تنفقوا من خير ko abin da suka baya na alhaili ko yi kankan da su zan tun kuskai kuma tun fi kuma inda ke ba a wajen ma kuma ba ku bayarwa ai kuna sadaka ne kuna taimako ne kuna bayarwa ne don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala kuma tun fito min khairi wa fadli kuma duk abin da kuka bayar da dukiya ko min kankan sa to za a biya ku wa antum la tuzlamuna kuma ba za a cuce ku ba ba za a zalunce ku a ah, wannan ayar malamai sun yi maganganu akan dalilin ba mafi yawa sun fita akan cewa ta sauka a kan sai da suna asma'u bintu abi bakr Allah ya kara masa lokacin da mahaifiyar ta ta nemi taimakonta a ita kuma sai ta ji nauyi mahaifiyar ta lokacin ba musulma ba ce sura da yake ji nauyi sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za ta kada zumunci mahaifiyar ta za ta taimake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta da zumunci ta taimake ta wani riwaya sun ce a'a an dauke shi ne kan dukkan musulmi kamar yadda muka sani da mako musulmai suna bayar da shi ga wanda ya cika musulmai da wanda ba musulmai ba daga baya sai aka daina ba wanda ba musulmi ba kamar za a yi musulmi hukuma na na tattalin arziki sai a ce sai dai in na yi jirgin musulmi da sannan a bashi suna da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jirgin sai a daina wani sai ka alai ka guda mu an shirya su bayan an kafa kuma ai ba dan su kake ba dan Allah kake kuma sun su kuma idan ba a wajen ba ai Allah kake yi da bayan to a cikin da Allah kuke yi da bayan ba ku ci gaba da ba su kuma shirya na Allah ne ma ya dai Allah kuma ta laka man yana tara haƙƙin wanda ba musulmi ba shi ma shi ma a ba shi Shirya kuma na Allah ne dai alaikum dawu walakin Allah ya yi ai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake dukiyar da wanda ya kai ba kai ne za ka tsira da su ba saboda haka babu din nan ko rashin babu ko da yake wannan malamai mafi yawan su kuma ce gaba ɗaya sun ma sun ta tsarin ana nufin sadaka da sunna banda sadakan farilla ba da banda zakka saboda zakka kamar yadda suka sani ijma'in malamai sun ta tsarin cewa ba a ba kowa sai a nafsi ne sahihi ya ambaci don ba a ba sai shi ba amma dai a za a cewa ko nafsi ne ma a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Mu'adh bin ambata da zuko to kazu min asiya cikin ko asiya in mutu ala wasu kaga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tafi da wajen masu kudin masu halin za a mayar wajen talakawan kaga ya nuna cewa talakawa musulmi kai za a bayar da amma sauran nau'o'in taimako babu zai ce a taimaki kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma kada a ce ba za a taimake shi ba sai ya musulunta ko an hana shi taimako sai shi ba musulmi ba a addinin musulunci bai yarda da wannan ba. walakin Allah ya hadi ai shi kuma Allah ne Allah ne ke shiryar da wanda yi bayani a baya akwai shiriya kala biyu ko akwai hidayatu bilalati akwai hidayatu makunati wannan ta wata mahanga ke za a iya kallon shiriyan kuma ta wata fuska daban shine wato shiriya al-hidayatu tasmiyya al الهداية التوفيقية الهداية الإلهامية كلام kuma kana hudun nan a jere suke tun daga farkon halittar mutum har ranar tashin kiyama hidaya ta farko ita ce al-hidayatu at-taswiriyya wajen hidaya ta taswiri ta samar da bawa allazi a'ta kullu shay'in khalqahu Sun hada summa hada wannan shari'a shari'a ce da Allah ya ruwa wa bawa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa wa dai na wuce shi dai wannan sunan wannan shari'a al-hidaya at-tafwidiyya hidaya da shi ita ce al-hidaya at-tafwidiyya shi hidaya ta shari'a a ba shari'a in ya ji ya sami tsira in ya mace Allah ya kare mu ya sami kafara shine zalikan kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin wannan ta ce an hidayah ya hidayah ta hadi kana ba hidayah ta hadiya idan an kauce shari'a mutum ya ji to sai ne ya Allah ya da shi cikin biyayya shine hidayah ma'una da mutum ita ce hidayah ta hadiya ita za ka ce ba dai yi kai sanin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ne ja'a rusulna kaga ja'a sun da kin jihari sun da kin aiki kuma mun faɗa cewa kaga sai ja'a rusulna a cikin alqur'ani to ana yin jihadi jarun rusulna ba ana yin jihadin shi da makami ba jihadi shi da makami shi ma yana nan amma shi wannan sunan shi al-jihadu fi sabilillah kun yi bayani a baya ko amma al-jihadu fillah والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شيء المحسنين الإسلام وإن الله لمع المحسنين منين جاهدوا فينا إنا الله سبحانه وتعالى يا منا وجاهدوا في الله حق جهاده suka ce kowa ya san cewa annabi Ibrahim na da abin Ibrahim kowa ya san cewa annabi Ibrahim ba ya ce kake da ba jaran ya ce ja arabahu bi qalbin salim ja arabahu bi qalbin salim da annabi Ibrahim jaran ya yi dan haka wannan jihadin mutum ya jihadi jaran ya to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi al-jihadu fi dunya hidayah ta tafi sai zan mutum ne mai tauhidi a cikin maganarsa mutum ne mai tauhidi a cikin ayyukansa mutum ne mai tauhidi a cikin ibadarsa mutum ne mai tauhidi a cikin halayensa mutum ne mai tauhidi a cikin rayuwarsa saboda yana tare da Allah tare da kan su san awu wa basara kuma idan a babu hudun nan ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذا الجهاد حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ورجله التي يمشي عليها سورة الكريم كما mutum yana da wani irin nau'in shirya na ko da ko da ko ba a imanci ko da bai sani ba a muna yawan bari da kisan Ahmadu Muhammad da Imam Shafi'i zaman akwai wasu da Allah ya a wannan zamanin wanda suna da yawan ibada sun yi kaji sun yanke ba abin da suke sai ibada da wa duniya zaman yana da ɗan sosuwa a zuciyar a kan Imam Shafi yana sa ka kula da kalan mutanen nan mutane ne masu tauhidi ya ya tauhidi ya yana cewa kai da kayan Allah wata rana sai Imam Ahmad kira wani da shi ce a zuwa tambaye sai ce masa idan mutum yana da raƙuma biyar menene zakan sai ce zakan su a wajen ku ko zakan su a wajen mu sai ce wajen ku daban wajen ku daban yace ce eh, wajen ku daban wajen mu daban sai ce to menene zakan su a wajen mu Imam Ahmad ya fara tambayan a wajen su Imam Ahmad yace zakan su a wajen ku shine ba da afiya guda daya karamin dabba daya yake to ko a wajen ku ba menene zakkan yake zakkan ji ne dukkan gaba da dukkan su da Allah shine zakkan da a wajen ku na mutum na mallaki wani abu ai shi da abin da ya mallaka duka na Allah ne to da mu a wajen mu zakkan su ya da su yace menene hujjar ka yace lokacin da na Abu Bakar ya tattaro duk abin da ya mallaka ya kawo manzon Allah a cikin shi ne kabar wa iyalinka ya tattaro abin da ya mallaka ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kula manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kabar wa iyalinsa ce masa na bar musu Allah da manzan Allah na bar musu Allah da manzan Allah dan na Abubakar masu girman al'umma masu imani masu sanin Allah amma ta ji da shi ba da amsa sai ce ya bar musu Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan a ah, ya ce kuma an da ya tafiya an ce kuma ba ba ya taba tambayar mutumin kuma wani lokaci yake ce masa wai ne ne hukunci mutumin da ya bar a azhar da la'asar da magriba da isha'i ce a ah, ce wannan ai laifi da ya girma bawa ne ya manta da gidansa bawa ne ya manta da gidansa saboda haka haƙƙinsa a yi masa kuwa mai tsanani dan ya za a yi bawa ya manta da gidansa sallah ganawa ne da Allah bawa aka ce a kan wannan fatawan na wannan bawan Allah hadisi ne tauki kan fatawansa ma Muhammad Allah ya kara masa yadda ya gina mazhaban a cikin wannan matsala to da ya ce wannan tauhidi al-zahiri tauhidiyya hidaya ce ta mutanen da suka jihadin suka san suka yi ƙara kokari wajen karkata zuciyarsu da neman kubanci da Allah subhanahu wataala sai Allah ya shirya su kuma da jawo suna da lafiyar nan hidaya ta karshe ila ranar da shi jama ne kuma jama ne da ya shirya ko a a suratul muhammad wa kadina kutibu fi sabilillahi fa la A a'malahum ko sayahdihim sayahdihim ويستهمالهم فيهديهم قتلوا في سبيل الله sai ga sun mutu kuma Allah ya ce sai addini kaga wannan shiryarwan tabbas ba a duniya bane a lahira to da an ce an kaje su sun yi shahada sun mutu sun koma da Allah kuma Allah ya ce sai shiryar da su sai addini wa yuslihu bala to da kaga sai shiryar da su kenan gobe kiyama in an koma wajen Allah subhanahu wa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 alhamdulillah Bukan datang ke Jerry. Jerry, wani abu ya shi da sai ta yi yadda da ta da Alhamdulillah. to musulunci za ka faɗi abin da za ka shiga musulunci ba don kuma wani abu ba za ka shiga don Allah da neman yardan Allah da neman gamawa lafiya da samun aljannan Allah ranar tashin kiyama ba don wani ya baka wani abu ba ka yadda su za ka faɗi abin da kake tare da ita ce ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wasan ka da ma'ana abin da ka faɗa shi ne da ba abin bauta ba da gaskiya sai Allah kuma ka ce da annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ka yi wannan to alhamdulillah ka san sai kun yi ka yi kun ka annabi ba dan Allah bane kuma ba wan Allah ne ka ba ku da da za a yi za yi wanka za ci gaba da azumi tare da za a nuna masa yadda za yi sallah tana da wani kuma da take zuwa ta masa musulunci wani suna ne sai da girman sa Allah da dalilin sanin da take sunayen Muhammad to da sunan ya zo Muhammad ne kana son wannan sunan to Allah ya albarka Allah ya kare su suna mai fatan alheri ta su da nuna maka yadda za ta saurara hukumar shi Allah a ah. masu su kuma ila ce ba a wajen ba abin da ya sauke cewa ke dan marar Allah ke dan Allah subhanahu wa ta'ala anan wajhul lahi ba yana nufin kamar yadda wasu za su fassara su cikin Allah a'a wata nan ana nufin yardan Allah subhanahu wa ta'ala domin da domin da wato dukkan Allah wani sakin Allah ne wato Allah ne cikin Allah Allah ka Allah kuma ta lafi kullu shay'in harikun illa wajhu kaga ai inda wani yawo wajhu illa wani wani sashi ne na Allah subhanahu wataala to da an jingina halaka ga yadu zalikan da yake yadu zalikan ko ka jingina an jirgin alaƙa can da rijulun layi da yake ya ba'a da ya ba'a fi halin da uku, wata kulu kafin kafin ko da sauran waɗannan da su fi da Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi da haka ne wajen bayi an ambace shi ana jin zamin Allah subhanahu wa ta'ala wato shi ne Allah ne kadai yake nema da wannan sadakan da fice. na'am لا يستطيعون ضربا في الأرض يهديهم الجاهل أولياء من التعفف تحملهم من ما يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله غني عليم للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يعصبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم من جسمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله غني عليم muna da tambayoyi da yawa suna ta kuma ƙara taruwa don haka za mu haƙura da karatu haka nan za mu amsa abin da ya samu da tambayoyi wannan yana tambaya ba san kuma ya ce tun da sallar juma'a karara umarni daga wajen a alqur'ani wajibi ne ko koya abin da yake gana abin da yake nufi ba yana nufin karanta karatun sallar juma'a qira'a jahiliya dan haka yake nufi to bayyana karatun juma'a sunna ne ga manzon Allah haka manzo Allah sun suka yi koya mana kuma ce ce sabbu kamar aiki ne ku kalli sai haka dole ne a bayyana to wannan kuma yana cewa ne bambanci zunubin mai sakan kayan mutane da mai haure gida da yi fata watan yana nufin kamar wanda aka ba amana na farko shi wanda aka ba amana hukuma ya dauka wannan fa'in sunan shi ba farawo ba ta ba ya hukunci a cikin na kasa yana da hukunci na kiyana ne kula da nauyi ne nuna ku da ya zuwa dinin sama ya rubuta ne farawo amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai saura masa haji irin na farawo saboda shi kayi shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ayatul munafiqi arba'u alamatu munafiqi salatun jinni wani na tambayar mu dalilai da suke sawa a karya azumi kuma shekaru ne azumi yake wajaba a kan ɗan adam a dalilan da suke sawa a karya azumi ban san abin da yake nufi ba amma yana nufin idan an ɗauki azumi a fasa ne to rashin lafiya jinin haila da irin waɗannan abubuwa ne wanda suke sawa idan mutum ya ɗauki azumi ya karya azumi saboda lalura ba ta zai ke ne amma abin da a shekarun da suke sawa mutum ba wani shekara a shari'a musulunci na fara azumi abin da kawai shari'a ya kai shi balaga shi kuma balaga yana faruwa ne da alamomi wanda kowa ya san su idan alamomi ba su samu ba har aka kai wasu shekaru to ya zama wajibi shi ne shekara goma sha bakwai a a shahara in sha takwas a kaulin a wannan tambaya ne ha a ta nake ganin ne mai wannan kamar shi ma na bukatar zuwa ne wato liman ya yi sallah bai yi sallama ba sai ya tashi ya fita sai wasu su ma suka tashi suka bi shi kan sallan su ta fita za su sallamu su za su sallamu su a wajen Abu Hanifa fita daga sallama duk abin da yake nuni da fita daga sallama kawai fita daga sallah fita daga sallah a là gia gia đại thì ở idan mutum yana cikin sallah ya zauna ya yi tafiya sai ya waiga ya ce bai komin wannan abin bi kai to a wajen shi wannan sallama ko kamar ya tashi ya tafi ko makamancin mà chỉ cần sa kamar ya yi sallama matakan da ya zauna an yi dai yan karshe shi kenan kawai sallah ya cika duk wani abu da zai nuna an fita daga sallah shi ne sallama wani na tambayan niyya ne na sallar tarawih sallar farilla niyya a zuciya ake idan mutum ya kudurta zai yi sallar tarawih shi ke na a cikin zuciya yi sallar tarawih zai idan ya kudurta zai yi sallar farilla a zuciya yi sallar farilla zai idan kusa niyya ba wani abu ne wanda yake dole ko abin da ake nema da niyya ka kudurta a zuciyarka an niyyatu mahallu al-qalb wannan da ai kullum muna karantawa wannan ma tambayar ta siyasa wani ya tambayar tarawu raka'a nawa ya inganta a yi tarawu goma ko sha uku to tarawu mali ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi raka'a 20 sun yi har 37 da bakwai sai ya inganta daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa bai taba tsarawa akan goma sha uku ba bai taba karawa akan goma sha uku ba dan haka idan mutum ya yi goma sha uku sunna ne idan mutum ya yi ashirin sunna ne idan ya kara akan ashirin sunna ne duka daga baya sunna ta yi a akan ashirin sai a jiri su kuma da tafari da wuturi ya zama ashirin da uku sunna ya yi a akan wannan watan abin da magabata suka yi kenan amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goma sha hudu yake watan wannan matsala ce da muna yawan magana akan ta wanda za su nuna maka yaya sahabbai suke fahimtar umarnin manzon Allah duk da manzo Allah sallallahu alaihi sun san shi abu ne amma sai suka fahimci cewa kai abin da ake nema dai a tsaya ne tsayawa ne kawai an fahimta suna da sai suna tsayawa tsayawa ne tsawo amma ba da raka'a sha uku yadda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsara su akan sha uku amma ya za su tsaya shi kare da saboda ba su iya tsayawa don manzo Allah sallallahu zama a kusan kowace raka'a yana da imanin minti arba'in da biyar a kowace raka'a ɗaya yana tarawih awa goma sha biyar raka'a goma sha uku na a wajen awa takwas to dole ne suna awa takwas amma ba da raka'a sha uku ba saboda ba za su iya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake yi wani na tambayi ne ne hukuncin azumin wanda yake saba wa ubangiji watan da yake azumi ma'anoni yake ya ya ba da misali ya ce kamar majinata ko ya ba da misali suna kara da yin shirka amma shirka idan ya zama shirka ita ce ne aiki ta yana ba da aiki gaba ɗaya to haka na san da yana yin sabon Allah mutum yana wani abu da na sabon Allah mu bar shi haka azumin ba a ce an ce a ba ana yin idan ya ya zo da sabon Allah cikin azumi ba na shi a shi ya yi cikin azumi ba da duk mutum ne shi kuma ya zo ya yi azumi azza a cikin aljanna ko yana karya misali shi yawan karya yana azumi to amma ba ya da cikakken ladan azumi ko shine shine mallam ya da kaula zuri wal amali bi fa laysa lillahi hajatun fi an yadha ma'ahu wa karabahu kaga ba yana nufin cewa ba ya da azumi ba yana nufin da ladan da kawai ne ni magana a baya akan matsayin matakan azumi guda uku ne ko akwai matakin azumi na na na na kowa da kowa akwai matakin azumi na hasawa akwai matakin azumi na hasatul hasati shine ne da zamu yi rahmani kauman falan tukallima yawmal insiya wato al-insafu amma su wallahi subhanahu wa ta'ala to wannan misali ne girma ya ga ya zama ya ɗauke himmansa daga dukkan wani Allah wannan makami na ƙarshe nan na azumi makami na tsaka tsaki shine ya zama ya kama bakinsa ya kama hannunsa ya kama idonsa ya kama kafafunsa daga shiga cikin sabon Allah makami na kowa da kowa shi ne kama farji da baki daga abinci da farji daga cin abinci ko saduwa daga fitowar rana zuwa faɗawa daga shi kuma an zuwa faɗawa wani ya mutumin da ya taba iyalin sa yana azumi idan ba wani sha'awa ba da sha'awa ba abin ya faru da shi babu komai tafawa ai zai iya zama da rahma kawai Dika sai da suna aisha ta ce ayyukun da cikin ba kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da cikin ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa huwa ayyukun cikin ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamlu cikin a dan haka ana son kamewa amma abin nisantarwa shi ne abin da zai haifar da sha'awa ko ya haifar da fadawa cikin watan cikin wani abu daga ciki zai iya karya azumi in yi da gangar ma zai iya kila ta kira ma azumi wani na tambayar bambancin sadakan farilla da sadakan mustahabi kamar su muka yi magana yau a to amma da yake tambayar ta yau ce ina da san abin da yake nufi a yana so ya san an ce sadakan farilla ne zakka shine farfaragan farilla laysa bil mali aqul siwa zakat hadisi fatima bin dukanti ko a sadaka ko shi ne sauran sadaka da kyauta da addini ya fadaitar da mu'mini ya rike wani na tambaya ko ya halatta mai sallan azhar da zikri sallan asar a mazhabin malikiya ba za a yi menene matsayin addu'a uku da bakwai a musulunci ba a yi wani matsayi a musulunci in mutum ya yi ya yi abinsa amma dai ba da wani matsayi a musulunci a ce ga abin da addini ya aje a yi addu'a ranar uku ko ga abin da addini ya aje a yi addu'a ranar bakwai zai da wani matsayi a musulunci da Allah ta sallan da yi ba da yi da yi ba ka bai ba su ba su mu da yi ba amma mun da shi ko su da addu'a ba wanda ya hana addu'a ne da su fatan alkhairi awwalan salihu yasuda ko amma sai ban da wata rana musamman da addu'a da sauransu duka ba su da a mutum ne yana bin sallah yana kana sallah su ji sai ka zo ka zama na uku to liman ne za ka tura gaba ko ma mun za ka jawo waɗannan duka abubuwa ne ko wallahi ba su kafawa ce kawai ta take ba ba na wasu kuka ha ne ba yi da muhimmanci ne. to amma in har ya zama dole a galiban kawai mafi shahara shi ne liman za ka tura gaba amma in za a kalli hadisi sai na Abdullahi ibn Abbas ne yake sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tsaya a wani farari na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da manzo sai hagu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farari da dama ne sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo ya dawo ne dama to ai kaga a mamu ne a cikin amfani ba so da a wannan ma hanyar zai ake ba mu ne kenan za a jawo ba amma wannan ba mu ne bane duk wanda aka yi ne a idan mutum yana idan da sallan farilla ya kashe kuma baya ko ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kan gaggawar da masallaci bayan idan da sallah ana son mutum ya tsaya ya yi ragowar alkafi na san masallaci kuma ana son in za ta yi nafila ta canza wuri saboda dukkan masallaci ya zama ya yi masa shaida a cikin ibadansa. Wannan yana neman addu'a ne, mu ma muna neman lafiya insha Allah ta'ala. mutum ya ce liman yana hudu ba za a yi zikiri ko sallah abinda kawai manzo Allah ta mutum ya ce kai liman yana hudu ba shi ne sauraron hudu ba amma an yi sabani wasu malamai sun sa kan za a yi sallah wato tahiyatul masjid a idan liman na ba. Imam Malik ya saba da waɗannan malaman kuma yana da fahimtar da ya yi wa hadisan da suka zo a cikin wannan matsalan ko hadisin da ya zo a cikin wannan matsalan. A wannan yana tambayar kai masa bayanin abu da ba sujada kawai shi ne sujada da ake yi kafin sallama bayan sai ya sujada shi a yi sallama wannan sujada a a ana yin ta da dukkan rai ba rashi ake wa wannan sujada sujada kabli ita ce sujada da ake wa sujada ba ni wanda ake bayan ta kama ita ce wanda ake wa kari to amma akwai tafasu da yawa da akwai bayani yawa wanda ba zai yi yanzu ba to amma dai an yi sabani wasu malamai sun tafi akan dukkan sujada ma ba ba wata sujada kabli wasu sun tafi akan dukkan sujada kabli wasu kuma da tafi akan ba wani sujada ma a sallah sai wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sujada su kadai za a yi sujada na hadisin din da yake nan ko banda su ba wani abu da zai sa a yi sujada to da haka dai akwai faɓani tsakanin malamai akan hukuncin sujadan kan yana tambayin biyo wanda Imam Rashid yake bayan sallama daga salloli biyar na wajibi yaya ake yi a ka'ida ana juyowa ta dama ne wata liman zai biyo ta daman to amma Abdullahi kuma hadisin Bukhari sanadi ya ce kada ku ba shi rabu a cikin kallon ku ce ba za ku taɓa juyawa ba sai ta dama ma'ana babu laifi lokaci lokaci a rika juyawa ta hagun ma shi ma saboda kada a ce kullun suya wanda ya dama a dauka suya wanda dama wani kuma farin layi wannan wani cikin ne da zurfi na sai ta Abdullahi ne kuma wanda babu lokaci muna son mu hasu tambayi da sauri da haka da ku ya yi da dama ake ba, amma babu zai yi kan jira ta abu karka garki wanda kaga ya jira ta abu, saboda wancan hadisi na Abdullahi ne wannan yana tambayan hukuncin wanda yake haya yana daukan kai jiya to me yake nufi da dan giya ya kai shi wajen shan giya ko ko sai shi dan giya ko ko ya dauka mutum da yake shan giya mutum da yake shan giya wannan da ban sana'a da kake amma in za ka kai shi wajen shan giyan ka ko za ka dauke shi da kayan giyan ko makamancin wannan to wannan sunan abubuwan da addini ya hana Kana mutum da yana azumi amma ba ya sallah ai wannan azumi da wahala ne amma dai mun ba za mu ci azumi da kuma amma dai wannan azumin yankaccen lada ne dole ne aikin mai sallah ba karɓaɓɓe bane a wajen Allah dole ne ya sallah So sallah ita ake fara dubawa wanda ta basu ba a duba sauran ayyukan bayi Wani yana tambayar muhimmancin faɗan amin bayan faɗin musulman a fatiha wala zalimi a manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan liman ya ce wala zalimi a wani riwaya a wani riwaya ya ce liman ya ce amin kai ma kuma ku ce amin duk mutumin da amin dinsa ya dace da fadin mala'iku to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa abin da ya gabata nan kai shi ko kanta saboda haka yana da kyau da liman ya faɗi amin kuma faɗi amin a wani kauli ko da imam Malik ke fita kan wannan kauli yace idan kala imam amin ko idan an mana imam aminu sai ya dauki hadisi idan kala wala zalimin fa qulu amin saboda haka sai za a mana ana nufin shi ne gamawar salihina mai kyau, sai yasa yake liman ba zai ce amin gaske a mazhabar wannan yana neman addu'a ne shi ma a wannan yana tambayar ne ma'anar jiba, jiba shi ne cin naman mutane cin naman wani wata yin arzikin wa arzikin an yi akula lahma a cikin nan karfata yake mu a cin mu mutane haramun ne hadari ne ya ishe mu ya ishe mu ganin san Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin tafiya za a je jihadi sai ya ga wasu mutane suna yi da wani da shi musu komai ba ana cikin tafiya sai ya ga wani mutu mutan zaki ya lalace tsufa na binsa sai ce ina wani da wani suke ga mu su zo ku tuwan ne ta rasulullahi ya zamu tuwan ne yake shi shi ta rasulullahi ya zamu kuje ne yake to naman dan uwan ku da ku karkace ta zuwa jinsu kuna yi da shi ta zu to ya ji azanta da hadari kan cin wannan mutum to shi ma dai magana ne mai tsawo wani irin umarni ne wannan umarni ne da ya wajaba a cikin sai da ake cikin mutum ko ko tsoratarwa ne shi ma dai karatu ne kamar mundun wancan sahabi da aka aike su wajen yaki ko yace wa mutanen su fada cikin wuta manzo Allah ta wasu shi da sun shiga da Allah ya tabbatar da su har ranar tashin kiyama to ala kulli halin dai wannan duk dan yana mana girman hadarin ji da wani Allah ubangiji ya kare kuma shi ba da mutum ba shine ka faɗa abin da yake karya a kansa ka faɗi ko da gaskiya ne don karya ne wannan kayan shi da zai ka maka kajin ka faɗi gaskiya amma wanda ba zai so ji ba ba za ka iya faɗi a gabansa ba amma ka rika faɗi aiwa ne yana kaza yana kaza da niyyar jiki ba wannan ba abin da ya zaje da niyyar jiki ba akwai bambanci cikin malaman al-dawu wanda ajin wannan ma kuma wani abu ne mai zaman kansa malaman hadisi wanda suke jaru wanda ajin shi kuma wannan ba jiba ba ne wani abu ne mai zaman kansa ilimi ne wanda lokaci ya da ya mu ba za mu ci gaba da bayani